Garaian Frantzestu, ziren kariken izenak ortografia egokian berritze zartzeko deliberoa abenduaren ogeita batean hartu zuen erriko kontseilua uta berriuntan gehiengoak berritz mangainean jarri du gaia deliberua aldatzeko sedez. Ezin ulertuzko erabakia nahi dugun egia oposizio taldeko Lilian irigoien entzat. Hau batez bozkatua izan zen eta beraz lau hilabete berantago bat batean eh, bilkura bat eta bilkura hortan gibel egin absurdite hori orkesten zaigu, argumento uh, eh, irrazional batzuekin, eta beraz, uh, izi gari untsa ulertu dugu, nolaz, talde horretan, zenbait jendek Euskararen kontra beti etengape burukatzen dutela. Gehen goren erranetan ez da gibelera egiterik, elbideratzean, departamentuan eta elkargoak egin aholkuen errespetatzea besterik ez, kasu bereziak izan daitezen eskatzen dute, Christian Devez kanboko hau Ez dugu bat ere gibelera egiten, baina nabardura bat gehitu nahi diogun neugiari atxikiari zaiteko frantxez toponimian eta jatorrizko ortografian bide batzuen izenak izen bereziak direlarik. Merkantzien helarazteko, pertsonen seurtasunerako edo berriki informatika sarearen adibidez, hori dena helbideratzearen arazoa da. Neugia erritarrei obekiago ulertarazteko pedagogia lanik estela egin txalatzen du bestalde oposizioak Lilian Irigoien. Galdatzen du ondoan argitze batzu, behar badamintzaldi batzu. Eh, galdatzen du esplikatua izaitea. Baina ondotik jendeak badaki nonbiziden, zergatik izen horiek hautatu ziren. Baina ez da momentuko deusik egina izan. Zero. Gai horrek kalapita piztu zuen erriko azken kontseluan Oposizioak bilkura utzi du, gehiengoko kidea den Jose Barbiek terrorismo intelektuala leporatu ondoan, peio etxeleku oposizioko autetxiari.